İtibar Haber Ey Allah'ım beni senden ayırma, seni senin didarından ayırma. Seni sevmektenim dinim imanın, ilahi dini imandan ayırma. Sarar ben soldum döndüm hazana, ilahi gazeli daldan ayırma Şeyhin güldür ben onun yam, İlahi yaprağı gülden ayırma Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem İlahi bülbülü dilden ayırma Balın canını suda dediler İlahi balı Hayırlara layır Allah. Söze bak söze. Söze bak söze. Balığın canını suda dediler, ilahi balığı gölden ayırtma. Eşref oğlu seni kemter kulundur, ilahi sultanı kuldan ayırma. Eşraful Selim, Çantar kulundur, İlahi Sultanı, kuldan ayrılma. Allah! İtibar Haber